Ishirahamwe mpuzamakungu onira ibikishije gisata caryo cagateka kazina muntu kivuga ko mu Burundi hariko haba ivyaha vy'agahomera bunwa ivyo bikaba biri mu cegeranyo giherutse gusohogwa n’icyo gisata kijeje agateka na muntu muri iryo shirahamwe ariko leta y'u Burundi kabihakana ikavuga ko icyo cegeranyo gishingiye ku nkuru z'abatavuga rumwe na leta kandi zo bamwe mu barongoye imigambwe basaba ko ibiganiro byatanguye kubera mu gihugu cya Tanzania bihuza abegwa n'ikibazo kivugwa mu Burundi ko byotahukanwa i Burundi bikabandaniriza mu gihugu ibyo bikaba byavugiwe ah, mu nama yabahuje kuri uyu wa kabiri n'umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu ariko hari n'abandi batavyumva uko nk'abatavuga rumwe n'ubutegetsi aho bavuga ko ivyo biganiro kuba bitabereye mu Burundi byavuye kuri leta y'u Burundi muri ano makuru turasubiye kubaramutsa tubaha n'ikaze nk'uko nari mpejeje kubivuga mu ncamake bamwe mu barongoye imigambwe basaba ko ibiganiro byatangujwe yarusha hagati y'abegwa n'ikibazo cy'igihugu ko byo kugwa hanze bikabandaniriza mu burundi mu nama yabahuje kuri uyu wa kabiri n'umushyikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'abarongoye imigambwe yemewe bavuga bamwe bari muri abo banavuze ko ikibazo cy'umutekano bavuga ko ikibazo c'umubano hagati y'imigambwe itifashe neza wakurikiranye iyo nama ni Obeniyo nkuru ko twumva hariho abanywanyi b'imigambwe bafatana mu izosi ikibazo cyo kutihanganirana mu bya politike cavuzwe n'uwaserukiye umugambwe RPB nturenganywe muri iyo nama ku bwa Jeanne Françoise Ntirampeba umubano si mwiza hagati y'abanywanyi bamwe bamwe b'imigambwe turahagaritse umutima nuko twumva aha na hariya hariho abanywanyi b'imigambwe imwe imwe bafatana mu izosi cyangwa bagaterana amabuye ari amatati asanzwe ariko agakwegegwamwo iby'imigambwe jewe kubesha ni hamwe ibi bintu byoba byarabaye novyita mu gifaransa ka isole mugabo birashaka gushika ugasanga muri komine kanaka abagabo babiri bashobora kuba barashwanye baje kubabanguranya basanga ntibasangiye umugambwe aho kubifata nk'ibintu by'abantu bashwanye kubera ibyo bariko barapfa bica ibintu by'imigambwe kumbure bitari byo muri iyo nama nyene bamwe mu banyamigambwe basabye ko ibiganiro vyatangujwe iyarusha byobandaniriza mu Burundi Pasteur Habimana no muri FNL iragi rya Gahutu Adrien Ndayiragije no muri Frolina turasaba yuko perezida mukapa yokora ibishoboka byose aze ngaha ni fasiriteta fasiritateur ashakira uburyo sendeyi tukamusaba ko yotahana ibiganiro i burundi dusaba yuko ibiganiro byobera mu Burundi koko nimba ibyo hanze byobandanya umuhuza akaza akamanza akabona n'abanyamigambi bari hagati mu gihugu kuri ivyo umushikiranganje barandagiye abwira abo banyamigambwe ko bakwandikira umuhuza bakamutura ico ciyumviro urakoze obe niyo nkuru ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta umukuru w'umugambwe pare nabona ko ibiganiro bitashobotse ko bibera mu Burundi biturutse kuri leta nyene ubwayo itabishatse zeno nimubona akemeza ko leta y'u Burundi tipfuza kuganira koko n'abatavuga rumwe nayo akashikiriza kandi ko umugambwe arongoye uzobandanya witaba ibiganiro bizobera yarusha zeno nimubona akavugana na mugenzi wacu Dorine Ndayirorere kuko naho hatangwana iriho igihugu ntigitekanye urabona ko abagwizatunga bahunze amakungu asa n'ayakinjuye byerekana yuko hariho icyuka kida bigatuma haba intwari ibereye hariho abanyamigambwe bamwe bamwe basaba yuko ibiganiro bibereye arusha byoza kubera aha mu Burundi wacu bivuga kwiki ibiganiro bibereye arusha byagiye arusha kuko mu Burundi bitakunda kandi kudakunda ikosa rya leta kuko leta ni ibijejwe imirimo yose ibiganiro barabivuga kuva rwa rupapuro bise rw'inzira rw'amatora ya 15 leta ntiyabiroyemwo ngo ibishyiremo ingufu yaragirisha amanama ubona ari kwiteza inzehe atari kugomba gushira gushika ku kintu kiboneka kandi byaragaragara ko hariho byinshi vyategezwa kuganirwa amatora akaba ibiganiro vyaheze ariko siko vyagenze mwiteguye ryari kutosubira kuganira na leta na cane cane nk'uri muri parena uko ikibazo kiri mu minwe y'umuhuza twebwe umuhuza niyadutuma ko tuzokwitaba ntitwigeze tutitaba kandi turafise intererano ikomeye mu vyo gutunganya iby'igihugu dukurikije amasezerano y'arusha zeno ni mubona kabarongo y'umugambwe parena umushingamateka Fabien Banshijyanino avuga ko atanyonga abona mu manama y'umutekano yama yatunganijwe buri wa kabiri mu ntara ya Bubanza kubw'uwo mushingamateka yigenga yatowe muri iyo ntara ngo umutekano gumuhungabana ari naco gituma asaba abarongo iyo ntara kugirisha inama ngo barabire hamwe iyo nama yo buri wa kabiri ikenewe dukurikire Fabien Banshijyanino umushingamateka yigenga yatowe mu ntara ya Bubanza rero muri iyi nama nasabye ijambo ndababwira yuko nyine dukora amanama ya minsi yose umunsi wa kabiri jewe ntabona inyungu kuko kuza kuvuga iminsi yose leta deriye badatora inyishu y'ibyabaye niho gituma nasabye yuko romatari ukoranya abashefu do serivisi tukiga neza tukaraba tukevara yuko by'ukuri ibintu bifite akamaro nanavuze kandi ko uburyo bukoreshwa mu bikorwa rusange bitumvikana neza ko byobandanya uko ndabibona boza bagaharura mbega byokoreshwa ku mutumba kanaka n'umukuru w'umutumba ata buryo nk'ubu bubaye abakuru bagenda kuraba nk'ubya instructor ajya kuraba amashuri ariko ariga nibyo bigira akamaro kuko uravye izo zose ziri ngaza atwaye igitoro hari afite amafrais de mission gutya yose n'amasharge atarakenewe niho navuga nti bimeze uko rero nje ntahora ngo ni nkwiyamamaza nta make nuko byari bimeze ubwicaye nabuvuze kuko muri iyi komine turimo nabuze abantu indwi bishwe batapfuye kuberwa karago mugabo ntawe uravuga ati ba bantu turiko turakora amatohoza Fabien Banchigani akaba ari umushinga mateka yigenga yatowe mu ntara ya Bubanza kuri ivyo buramatari w'iyo ntara ya Bubanza Tarsise niyo ngabo amenyesha yuko bama bariko barakura ibigwanisho mu banyagihugu ariko ngo n'amatahoza nayo nyene bivugwa ko adahera be n'ababura babo ngo ivyo bibazwa inzego zibijejwe kambere hano babwira yuko mu ntara yacu bubanza umutekano ukwiye kandi abanyagihugu mu ntara ari abambere mu kubungabunga amahoro n'umutekano bawuhaguru kandi bazi agaciro k'amahoro iyo rero umutekano bishyitse akagira nk'umuntu umutekano nk'uwuhungabana abatohoza by'ukuri araba amatohoza araba eh, kandi n'igihe bashyikiriza abantu uko baba amatohoza aba yashitse abantu rero kumbure hari abatamenya aho babibariza kugira ngo baronke umuco ku bintu biba byabaye baravuze bati hariho ibigwanisho bagumye basaba ngo ibigwanisho bive mu banyagihugu ko ngo byaragaragaye byagaragaye ko hari ibigwanisho biriho mu banyagihugu ariko ngo nta kirakogwa icyo kuvuga ngo ntibikogwa si byo si kuvuga ngo ntibikogwa si byo kuko twirirwa turafata ibigwanisho eh, hirya no hino biri mu banyagihugu tubishyira bitegerezwa kuja kuvuga rero ko bidakogwa si byo biba bivana n'intumbero uyu muntu afise mu kuvuga ibyo bintu icyo gukora ibigwanisho mu banyagihugu ni igikorwa cya minsi yose kereka uno munsi nimba hari uwo yoturangira abifise twaba tutarabikurako mu mutekano ntangere Taxise Niyongabo akaba aramutswe intara ya Bubanza nkuko nanayivuze mu ncamake ishiramwe mpuza makungu niribikishije ku gisata cayo c'agateka ka zina muntu riheruka gushira habona icegeranyaho kivurivuga ko rifise amakenga ko mu Burundi hariko hakogwa ibyaha bikomeye by’agahomerabunwa oni ikabona ko ibyo byaha vyo kwitwa ihonyabwoko ivyo leta y'u Burundi ikaba ivyamirira kure ikavuga ko ibyo vyegeranyo bifatiye ku nkuru atari zo zivugwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri studio turi kumwe na Marie Ange Nzeyimana yaciye hirya na hino ico cegeranya nkuko tubisoma muri ico cegeranyo cishiramwe mpuzamakungu ONU ngo uburundi buriko ngo mu Burundi hariko harakogwa ibyaha bikomeye cyane mu bijyanye no guhungabanya agateka ka zina muntu onu mbere n'iby'umunwa igiti ibyaha bikomeye ibyo yise mu gifaransa kirimi kontorori manite ngo biriko birakogwa muri icyo cyegeranyo kandi onu imenyesha yuko idashyira kure amakenga y'ihonyabwoko ukudahana ngo kuribonekeza cyane icyo cyegeranyo kandi cyerekana yuko naho bigaragara ko umutekano uri ko uragaruka hamwe na bamwe kandi bo mu rwaruka kure ngo atari byo na gatoya eh, leta y'u Burundi kandi ikabandanya mbere ikananangiza ivuga yuko amakungu abandanya kwirengagiza uruhara igihugu cy'u Rwanda cyageze muri aya magume u Burundi burimo urakoze Marie Ange mukanya tuvuga ibivugwa mu rwaruka isanganiro inama isumba ingimba kugihe isaha zitandatu n'iminota mirongo ine muri izo za disanganira amakuru mu kirundi arabandanya ngo urwaruka rwari rukwiye kwigishwa ibijyanye n'amahoro ngo kuko atariho rutohava ngo rwiteze imbere rukabandanya rugira ingorane ibyo bikavugwa n'userukira ishyirahamwe soje paye ryitaho ineza y'ibibondo aho kuri uyu wa gatatu bari baramutse bahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amahoro david n'inganza arongoye iryo shyirahamwe akamenyesha ko ibyo akamenyesha ko uyu munsi uje hageze kuko mu gihugu cy'u Burundi Burundi hama hateka hama hategekanijwe amanama ajanye n'amahoro dukurikirane David Ninganza uh, ni umunsi bwa mbere hoho uje hageze nk'igihugu cy'u Burundi uh, amahoro twama mu manama bamwe bahagirira amanama hagati mu gihugu abandi bahagirira amanama hanze y'igihugu ariko twebwe natwe twashimye kuvugana n'urugwaruka urugwaruka rero ruva mu mashuri atandukanye y'igisagara cya bujumbura intara ya bujumbura meri hamwe n'intara y'Imakamba izo mu gutorwa nizo zabaye iza mbere mbega mu burundi hoko wiki nk'ugwaruka mbega ugwaruka rufise ijunja irihe mu mugambi w'amahoro ugwaruka rufise ibikorwa bingana guhindura iki mu gihugu cyane cyane ku kibazo cerekeye umugambi w'amahoro ngo naho rwaruka rugira uruhara mu bijanye no guhungabanya umutekano ngo birashoboka ko urwo rwaruka rukoreshwa mu kugarukana amahoro ibyo bigashyikirizwa na patrick hajayanda serukirije ikigo ijera kiraba ibyo kunywanisha abantu hamwe n'ubutungane mu karere k'ibiyaga binini hari mu ruganda rwatunganijwe na n'ishure kaminuza soir d'afrique rifatikanije n'icyo kigo ruganda nagorukaba rwatanguye kuri uyu wa gatatu dukuri dukurikirane patrick hajayandi ni ibikorwa cyane cyane bihuza urwaruka rwo mu mashuri ya kaminuza runyotewe amahoro kugira icyo ruterera mu by'amahoro icyatumye rero turaba cyane cyane kurwaruka ni uko ah, mu urabye ah, ku buryo byatumye ah, urwaruka rwinshi usanga rwaragize uruhare mu guhungabanya umutekano twe rero twavuze tuti hamwe urwaruka rugira uruhare mu byo guhungabanya umutekano birashoboka yuko rugira n'uruhara rukomeye mu byo kugarukana amahoro muge nk'imboneza mu ibikorwa byo guhuza abantu akamo muri rusange imotera ubaruka gokora iki bwira ngo nago nyene ntirusubire guhenda canke ntirusubire kuja mu bikorwa byo guhungabanya umutego akamo notera urwaruka nuko atayindi nzira dushobora kugucamwo kugira ngo dushike ku iterambere atari uko tubanje kurondera amahoro niryo jambo nyamukuru dufise nicyo cyifuzo nyamukuru twifuza gushikiriza urwaruka yuko uko byogenda kose ntaho intambara ntaho indyane ubukene naho ugucanamwo naho ukwitandukanya ibice bishobora kugira aho bishikana igihugu cacu canke ibihugu canke aka karere tubwirizwa kuraba ukuntu amahoro twayashikako hanyuma ayo mahoro tumaze kuyashikako hakaba stabilite nibyo bizotuma tugira icyo duterera muri bihugu byacu tukagira naho twishikana uyu akaba yari Patrick Hajeyanda akaba yarongoye ikigo ije gisanzwe kiko kwicitaho ibyo kunywanisha abantu n'ubutungane mu karere k'ibiyaga binini muyavugwa mu ntara inka mirongo itatu n'umunani n'izo zimaze gupfa mu kiringo c'indwi zitatu ku mutumba wa buringa ni muri komine gihanga intara ya bubanza indwara zihitana ikaba itaramenyekana nk'uko abajejwe amagara y'ibitungwa babivuga umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi bubanza avuga ko abahinga mu gisata cy'ubuvuzi bw'ibitungwa i bujumbura bishikiye kuri uwo mutumba ku munsi wa mbere ariko ko batashoboye kuronka iyigwaye bapima amakuru twakuye aho iburinga avuga ko izo nka iyo zifashwe zigapfa bene zo bihutira kuzibaga aho kubanza guhamagara abajejwe amagara y'ibitungwa ngo bazipime bamwe bakavuga ko batinya kubahamagara kuko ngo bohava babategeka kuzihamba gutyo bakaba bahomvye abajejwe amagara y'ibitungwa hano ibubanza bahagabisha abo borozi bariko badandaza inyama zidapimye kuzofatwa zohanwa hisunzwe amategeko fesi karisa zikabanya nibubanza hajyo isanganiro inkuru ya karimanzira kurangiza no makuru karimanzira agiye kudushikana mu ntara y'amakamba aho bamwe mu banyagihugu bo muri iyo ntara babakuru biwe Burundi ruhana n'igihugu cya Tanzania bavuga ko kuva icyo gihugu gifashe ingingo yo guhagarika gushorera ibifungurwa imwe imwe mu Burundi ku buzima bwahindutse kubwabo ubu ibifungurwa bikaba byaraduze igiciro gadi niyo nkuru buramata gadi niyo nkuru buramatari w'iyo ntara y'amakamba kavuga ko abanyagihugu bashikuza karimanzira kuganira uno munsi ni Jean Pierre Misago ku kivuko cy'ubudandaji cya kabunga muri komine nyanzarake niho twatanguye gushika hari ku musase abadandaza bakeyi b'itomate irengarenga ibitunguru indagara zumye na nyamunya mu mbisi nshimirimana joseline umwe muri abo badandaza avuga ko ubuzima bwahindutse kuva tanzania ihagaritse gushorera mu burundi ibifungurwa nk'umuceri ibigori ibiharage ibiyoba n’imyimbati yumye biciye mu kiyaga tanganyika aduteye ubwoba natwe atanakazi dufise dukora akatwinjiriza n'iby'iwacu ngaha amahera dusigaye tubigura dusumisha aduteye ubwoba natwe atanakazi dufise dukora akatwinjiriza ko tuma dusumisha amahera menshi y'umurengera cyane cyane hakunda kuza umuceri cyane ikindi cyaza cyane ni ibisoya hamwe n'ibyema ahubwo turibaza yuko none izi mboga tuzozirya zonyine tubeho gute aha ni ukuri dufise agahinda karenze no kumugina aho komine mabanda ihanira urubibe na tanzania twarahashyitse abanyagihugu baho bati amakamyo yinjira avuye i tanzania uko vyahora nayazanye umunyu isima n'ishwagara ni ukubyatsi ibidandazo birinjira je nobanda guhenze muga gusa icyo mbona kiriho isima irinjira ikamyo zarengana kurya nyene canke ishwagara muga ikintu cy’umuceri ibiharage ibigori aha ntitugikibona ngaha kirengana ku isoko mu mabanda ibyo bifungurwa vyaciye biduga ibeyi ugereranije n'uko byari biri mu mwaka uheze nk'aya mango umuceri wavuye ku gihumbi n'amajana atatu na mirongo itanu ubu ukaba ugeze ku gihumbi n'amajana ndwi ibigori byari ku majana atandatu ku kiro ubu bikaba bigeze ku majana munani na mirongo itanu ibiharage byari ku majana cyenda ubu bikaba bigeze ku gihumbi n'ijana mu gihe abanyagihugu basaba ko abategetsi b'abarundi nabi n'ab'itanzaniya boganira kugira ngo umuceri mwiza cyane ikiro ni igihumbi n'amajana atanu igihumbi n'amajana atandatu nimba bongeye ko mirongo itanu igihumbi n'amajana atandatu mirongo itanu nikoca tuyivuza tuyica umuryango ubuzima ngo burazimvye ngo ibintu birazimvye ngo byaraduze haba n'intete ibintu ntivyazimvye ni ukuri mbona bimeze neza ibitoke n'inyanya byo bizanwa n'amakinga birabandanya gushorwa mu burundi nk'uko abanyamabanda babivuga we zitatu akaburungu isanganiro akaburungu orge isanganiro inyuma yayavugwa iwacu mu gihugu turabire hamwe yavugwa mu makungu aho mugenzi wacu aridanda yikeza agiye kutubwira ibivugwa muri Namibia aheruka gukogwa itelefoni itajamwo amafaranga canke carte simu kugira ngo ikore muri Centrafrica naho igenekerezo nk'iri rya n'umwe na rimwe z'ukwezi kw'icenda bakibuka igitero cakuye ku butegetsi umwami w'ico gihugu Jean Bokassa muri Republique Iharanira Demokarasi ya Kongo naho inyuma y'imyerekano yatanguye kuri uyu wa mbere isaba umukuru w'ico gihugu kuva ku butegetsi havugwa ibugwa ry'umunyepolitike umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi arida ndayikeza muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo uwutavugwa rumwe na leta moise monidela yarabuzwe irengero ry'iwe yahagaritswe kuri uyu wa mbere ikinshasa aho yari mu myiyerekano yo gusaba iyubahirizwa ry'ikirangaminsi cy'amatora ibivugwa n'abagendana na monidela bikeka ko yoba ari mu gasho k'indoro nk'uko tubisoma ku rubuga ngurukanabumenyi rwa jeune afrique monidela ngo yoba akorana na moise katumbi akongera agakukira ihuriro riyobowe na etienne cisekedi abatavuga rumwe na leta bararajwe ishinga n'iryo burajya mugenzi wabo bakanikeka ko azohava yagirizwa guhungabanya umutekano muri Centrafrique mu ijoro ry'uwa 20 rishera kuwa 21 ry'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'igombi kimwe amajana 1979 niho abasirikare badakorera habona b'abafaransa bakoze igitero cakuye ku butegetsi umwami Jean Bedel Bokassa yari mu rugendo muri Libya nkuko tubisoma ku rubuga ngurukana bumenyi bwa Jeune Afrique uyo mwami yaciye aja mu buhungiro aho mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani ubutungane bw'ibangi bwamuciriye ubwo gufata hari bamwagiriza ubwicanyi ihohotera rya Kiremwamuntu muntu n'isesagura ry'itunga rya leta igihano carahinduwe kija ku myaka cumi aho mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu yarekuwe aca yitaba imana inyuma y'imyaka itatu muri namibiya naho havuga umunyeshuri w'imyaka cumi n'icenda simon petrus yakoze telefone ngendanwa idakeneye amahera canke ikara ikarata simu kugira ikore kugira iyo telefoni ihamagare ica ku mirongo y'iradiyo nk'uko tubisoma ku rubuga ngurukanabumenyi rwa jeune afrique uwo munyeshuri yakoresheje utwuma yakuye mu kure no mu matara bivugwa yuko abakora amatelefone b'abanyamahanga boba baratanguye kumurondera kugira bakorane izindi